Яны сядзелі ў кабінеце яраша. Кірыла у старым скураным крэсле, схіліўшыся, закрыўшы твар руками. Валенціна Андреевна на краі жорсткай канапы, на якой аглядалі хворых. Не, яна не сядзела. Яна прысядала на хвілінку на момант і тут жа падхоплівалася, нецярпліва камечачы мокрую хусцінку, ломячы пальцы рук. Падыходзіла да стала, нервова перастаўляла на ім канцылярскую аўтаручку у выглядзе касмічнай ракеты. Баязліва дакраналася да чорнай скрынкі танометра. Адны тыя ж рухі кожны раз потым кідалася да прычыненых дзвярэй напружана ўслухоўвалася, у насцярожаную начную цішыню больніцы. Хоць увогуле цішыні не было, у гары над імі хадзілі, гаманілі, ляпалі, хворыя страчалі новы год. Кірыла сядзеў нерухома. Можа, упершыню ў жыцці ён гэтак доўга сядзеў у такой нерухомасці зрэдку адсоўваў далоню і сачыў за жонкай. Вось яна зноў тройчы пераставіла ручку ракету, як бы хочучы адвярнуць у бок яе пагрозліва нацэленую вастрыню. Нарэшце здагадалася, выняла ручку з крылатага каўпака на зялёнай падстаўцы, І ракета разбурана, абяшкоджана, Прайшла до порога, прислухалася, я не могу. Ну, я пойду туды. Кирилла адняла твару руки, попросил не трэба валя. Иде операция але але адразу пакорліва згадзілася жанчына прысела на канапу заціснула хусцінкай распушаць слёз нос нейкі момант было чуваць як цікаў кирыла ў ручны гадзіннік а потым зноў гучна затупалі ў гары нехта відаць скакаў па лесвіцы на мыліцах валентина андреевна прыглушана ўсхліпнула калі ён памрэ я таксама не выжыву ну навошта такія думкі все будет добра добра о божа мне абрыт твой оптымізм все у тебе добра а ты твой оптымізм пераходзіць ужо у абыякавасць да ўсяго да мяне да дзяцей все у нас будзе добра навошта ж ламаць галаву хапае других праблем накінула гэта са злосным дакорам кирилла зноў попрасіў не трэба валя про гэта пасля не хапае нам яшчэ пачаць сварыцца цяпер яна разумела мы і ў душы ухваляла мужава маўчанне ў такі момант, калі сын на аперацыйным стале. Але Алену лепш все-таки маўчаць. Чалавек робіцца прымхлівы, калі ведае, што блізкі яго на краі жыцця. Не трэба думаць пра яе смерть але валенціне андрэев не лезлі ў галаву самыя жахлівыя думкі Таму ёй цяжка было сядзець у нерухомасці і тым больш маўчаць яна зноў схапілася зноў падышла до стола механічна працягнула руку але ні да чаго ўжо не дакраналася пэўна яе несвядома трывожыла ракета не гэтага я не магу зразумець абвяшчаць сябе знаўцам чалавечых душ, пісаць разумныя кнігі, разумныя артыкулы і не разумець, не ведаць уласных дзяцей, чым яны жывуць. Жонка за гэтыя колькі гадзін, як прыйшло трагічнае паведамленне, который раз дакарае яго то мякка з жаночай слязлівай чулівасцю то цвяроза злосна кирилла ўрэшце не вытрымаў і першы раз кінуў ёй вучыць чужых дзяцей валентина андреевна змоўкла да нічога прыслухалася паўтарыла яго словы здавалася неўсвядомлена вочы чужых дзяцей мабыць асэнсаваўшы загаварыла з горычу з болем але вучы чужых у тым і бяда хіба я апраўдваю сябе а я хочу разобраться ну чаму чаму так выходзіць чаму ты ну мы так мало ведалі так мало цікавіліся жыццём сына справы праблемы пошукі знаходкі некалі ты быў просто бацька сябраваў сынам ездили з ім на рыбалку хадзілі на лыжах а потым ты умеў толькі накрычаць на яго і нават ударыць як пасля ён мог даверыцца табе калі ты не верыў яму а ён такі чулівы ты лічыў яго шалапутам а ён вось як калі ўжо ты пакахаў. У кішэні славіка знайшлі неадасланае пісьмо Машы. Не, не, не кажы мне, што гэта няшчасны выпадак. За ім гналіся. Божа мой, якая недарэчнасць, Бацька падняў на ногі ўсю міліцыю, каб злавіць сына, які не трэба валя. А што трэба? Што нам з табой? Трэба цяпер? Кирыла Ну калі славик валё Яна змоўкла нейкі час стаяла у нерухомасці. Зноў настала такая цішыня, што чуваць было ціканне ручнога гадзінніка. Ды раптам цішыню гэтую разарваў рэзкі звонок, званіў телефон на стале. Яны абое трохі спалохана глядзелі на белы апарат, нарэшце Валентина Андреевна схапіла слухаўку, звонила Ира. Е знайшлі на інстытуцкім балі, каб паведаміць пра няшчасце з братам. Пазнала маці, заплакала, што са славікам. Кірыла здзівіўся. Як разважліва і амаль спакойна адказвала жонка: Нічога, ірачка, не плач і паўтарыла яго словы: «Всё будзе добра перакуліўся на машыне пералом руки антон кузьміч аперыруе не пускаюць дай трубачку вахтёру яна доўга і цярпліва ўгаворвала вартаўніка каб дазволіў прайсці дацэ але той быў няумольны ні просьбы ні доказа не памагалі пачакай там і рок антон кузьміч дазволіць супакойвала яна дачку калі тая зноў взяла слухаў што Не думай пра гэта, Я ведаю. Я ведаю, что ты любіш яго. Валенціна Андреевна паклала слухаўку і зусім знясіленая присела на канапу. Такія жорсткія людзі гэты стары что чурбан не магу і ўсё Ён выконвае свае абавязки пасля даволі працяглай паузы валентина андреевна сказала у нас добрыя дети кирилла Іра так перажывае, што яны пасварыліся. Ты ведаеш, кажа мама, як я люблю яго. Валенціна Андреевна заплакала, падзіцячы всхліпваючы. Не трэба, валя. Ну ты ж сама сказала: Всё будзе добра. Маўчы, калі ласка. Зноў твой дурны аптымізм. Яны доўга пасля гэтага сядзелі ў маўчанні, думалі пра адно, але магчыма, по-рознаму. Маці могла задаць тысячу пытанняў сабе, мужу, усяму свету. Але ў такім стане ёй было не да пошукаў адказаў на іх, на гэтыя трывожныя пытанні. Ёю уяўляўся славік, маленькім добрым ласкавым чулым і яна вінаваціла сябе что так рано палічыла яго дарослым і думала як зоймецца дзецьмі ў будучым калі няшчасце міне сям'ю Кирилла наадварот спрабаваў даць адказы на гэтые чаму жончыны і свае ўласныя. Ён думаў шырока, самакрытычна, што ў яго, таксама як і ў тых, каго ён выкрывае, часам жыве абыякавасць да чалавека нават блізкага. Валя мае рацыю. Здараецца і, на жаль, нярэдка, што за карыснымі патрэбнымі справамі, якімі займаюся за гуманнымі высакароднымі мэтамі, часам хаваюцца звычайнае себе любства, эгоізм, індывідуалізм. Відаць, найлепшае жыццёвае правіла, Будь добры да других і бязлітасны да сябе. А мы яшчэ часцей бываем лепшымі в адносінах да сябе, чым да других. Крокі ў калідоры хуткія, лёгкія, але з цяжкім поступам аж далося дрыжалі сцены і брынчалі шыбы яраш. Шковічы адразу абодва падхапіліся, чакалі як найвышэйшая суддзю са страхам і надзеем. Антон Кузьміч у дзвярах звыклым рухам рукі сунуў на падбародак павязку, выгляд яго суровы і велічны у васляпляльна-белым каўпаку і ў жаўтаватым халаце. Спалохаў Валентина Андреевна, Яна застыла з нямым пытаннем на твары ў вачах нічога. Арганізм малады і здаровы, аперировали своечасова адужае маці ўзрадаваў яго бадзёры голас яго лекарская упэўненасць але адначасова непрыемна і ўразіла лепшы друг сям'і яраш гаворыць пра славіка як пра звычайнага хворага мяне непакоілі раны на галаве але яны дробязь рассек відаць казырком у А так зламаны ўсяго тры рабрыны. Усяго! жахнулася Валентина Андреевна. Пералом руки, шок, э, травматычны. Это нам не вельмі падабаецца, але нічога. Цяпер мы ўзброены лекавымі ракетамі. Пусцім уход все сродкі. Яраш плюхнуўся, аж застагналі з пружыны ў тое крэсла, дзе толькі што сядзеў кірыла, закінуў нагу на нагу, дастаў з-пад халата гадзіннік. О з новым годам сябры мае з новым горка усміхнулась Валентина Андреевна не вешай носа валя прыйшоў новы год прыйдуць новыя радасці трэба нам с тобой кирилом хоть спирту по мензурцы цяпнуть за новый год трэба пану разгадзіўся шикович валентина андреевна не будучи ніколі ханжой аднак у амаль узненавідзела іх у гэты міг мужа і доктара які ўратаваў яе сына якога яна ўвогуле бога тварыла за тое што ў такі момант калі славік можа на валаску ад смерці яны збіраюцца піць спирт кашчунства туды можна антон кузьміч нельга зашываюць перавязваюць навошта маці глядзець на гэта хутка яго прывязуць у палату ты неумольны я неумольны папяроска ёсць кирилла ведаючы что яраж закурвае толькі ў выключных выпадках Валенціна Андреевна раптам зразумела, якой нялёгкай была для яго аперацыя і ў міг даравала яму і спірт і абыякова грубы тон. У калідоры зашоргалі крокі людзей і шыны хірургічнай каляскі. Маці насцярожана прыслухалася, калі зразумела, што гэта, кінулася да дзвярэй. Людзі ў белым правезлі каляску мімо яе, яна не ўбачыла славіка адны бінты, жахнулася, але не закрычала, не заплакала. Моўчкі, вельмі асцярожна ступаючы, пайшла следам. У дзвярах пасля аперацыйнай палаты яе руку сціснула чыясць вельмі далікатная, мяккая холодная рука. Валентина Андреевна повернула голову. Знаёмыя залатыя вочы глядзелі на яе з ласкавым спачуваннем, з тым разумным жаночым спачуваннем, якое не паглыбляе болю, не кранае ран, а прыносіць заспакаенне і надзею. Побач добрыя людзі, Я адгоняць бяду.